إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا زيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه Allahun tonë e njofim për Zot, atë e adhurojmë dhe atina kurrë rival dhe shok nuk i bojmë. Pastaj bim salavat mbi pejgamberin sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam dhe mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët shkojnë dhe trasojnë rrugën e tyre deri n'ditën e gjykimit. Pastaj vllezër musliman, Allahu i madhëruar tebareke wa ta'ala, Na urdhëron në ajete të shumta kur'anore që të ndalemi edhe të shiqojmë në atë çka na rrethon neve, ta lexojmë këtë hapësirë dhe këtë natyrë, ta lexojmë dhe studiojmë këtë gjithësi zaten në njëfarë mënyrë Allahu i madhëruar, kur e urdhëroi pejgamberin alejhi salatu e selam që të lexojë nëpërmjet Xhebrailit alejhi salam që ishte fjala e parë që i zbriti pejgamberit tonë, sikurse po don me i thonë, lexo, këtë natyrë dhe këtë gjithësi e cila të rrethon ty dhe është mbi ty dhe nën ty dhe vështro atë dhe medito atë dhe vërteto dhe bindu se Allahu tebareke wa ta'ala është krijues i çdo gjëje zaten pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallem shumë e kishte marak të meditojë shumë e kishte marak të analizojë shumë e kishte marak Dhe kishte shumë qef, shumë në qef, që të nalet, të nalet, të analizojë këto krijesa të shumta nga qielli dhe toka, dhe çka ka në mes tyre, dhe kante alejhi salatu vë selam, dhe madhëronte Allahun tebareke vë teala. Çdo gja në këtë gjithësi dëshmon, se Allahu është krijuesi i sajna tebareke vë teala. Pejgamberi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam na ka mësuar se meditimi gjegjësisht të analizuarit dhe të vështruarit e kësaj gjithësie patjetër se duhet që njeriun ta çojë deri te friga ndaj Allahut të madhëruar tebareke wa ta'ala Zaten, siç thuhet çdo sendi që i afrohesh më shumë, je më i sigurt, përpos Allahut të madhëruar, Sa më shumë që të afrohesh Zotit, aq më shumë ia ke frigën Allahut. Për atë arsye ka thënë Allahu i Madhëruar, "Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama." Me të vërtetë, Ulemaja dijetarët janë ata të cilët i frikësohen Allahut, sepse njofin Allahun më së miri edhe më mirë e njifnin Allahun e madhëruar pejgamberët e Allahut, për atë arsye ata kishin edhe më shumë frigë se sa njerëzit tjerë të rëndomtë. Për ta kuptuar Zotin Hak Azzawajal, Ebu Bekër Siddiqu radiallahu anhu, e kush ka qenë Ebu Bekër Siddiq, krejt islami thuajse ka qenë në shpirtin dhe zemrën e tij i praktikuar dhe i pasqyruar, një herë me shokët e tij, përderisa ishte në një vnesht apo në një kopsht, Dhe shiqonin dhe analizonin krijesat e Allahut të madhruar, e pa një shpez, e cila erdhi në atë pemë, në atë hurme, murr diçka dhe u largue, Ebu Bekri radijallahu anhu po vështron atë shpez dhe po ja nis me qajtë, e shokët e vet po i thojnë pse po qan, thotë sepse kjo shpez, erdhi hongër, dhe shkoi u largue dhe kështu jeton dhe vdes dhe përfundon puna e tij ndërsa ne njerëzit hajmë dhe pim ushqehemi prej të mirave të Allahut e nesër kemi me vdek dhe me dal para Allahut ajo shpez nuk ka hesap nuk ka llogari as nuk ka dënim te Allahu ndërsa ne kemi llogari e ndoshta do të kemi edhe dënim para të madhit Allah tebareke ve teala kur do të dalim nesër në ditën e gjykimit pra vëllezër musliman Çdo gja çka na rrethon dëshmon se Allah i madhruar është një tebareke ve teala, për atë arsye Allahu thotë ve kul indhuru madha fis semavati vel erd, dhe shiqoni ju njerëz, çka ka në qiej dhe në tokë dhe në mesin e tyre, pra jo vetëm me shiquar dhe me vështru, por edhe me nxjerr prej saj dhe me vërtetu, se çdo gja dëshmon se Allah është krijues i çdo gjaje tebareke ve teala. Siç e kanë pytur një beduin në shkretëtirë se a mund të na argumentosh se Allahu ekziston, ky i çuditur, i befasuar me këtë pytje të pavend, thotë a ka kush që e bën këtë pytje, e pse e bëne atë pytje, a ka diçka që nuk dëshmon se Allahu është krijuesi i çdo gjaje, thotë edhe hurmja, bërthama e hurmës, dëshmon për hurmën, edhe mbeturina e deveve dëshmon për deven, edhe gjurma në shkretëtirë, në zallën e shkretëtirës dëshmon se dikush ka hecur aty, Pra këtë tokë dhe, kë, dhe këtë qiell dhe kjo gjithësia nuk dëshmojnë për Allahun e madhruar tebareke ve teala. Imam Shafiun, radijallahu anhu, njëherë e kishin pytur, a thue, a mundesh ti diçka në këtë moment, me na sjell ndonjë fakt dhe një dëshmi, dhe ndonjë dëshmi për egzistimin e të madhit Allah Azze ve Xhel, ai pa kujtuar fare, e merr një gjethe të afërt që kishte pemën më të afërt, dhe thotë a shifni këtë pemë, a shifni këtë pemë, kjo pemë, Vjen në të bleta dhe thith nektarin e sajna, edhe shkon atje e qet bletën, ndërsa n'anën tjetër vjen atje, krymbi i mëndafshit e thith prej sajna dhe del andej atje mëndafshi, a nuk dëshmojnë këto se të gjitha janë krijuar nga i madhi Allah tebareke ve teala. Elhamdulillah për dinin islam, elhamdulillah për Allahun e madhruar, i cili na i ka dhënë mend dhe shqisat dhe na ka ndriçuar zemrat tona me iman dhe kuptojmë realitetin e kuptojmë se ne jemi të, të Zotit dhe hecim mbi tokën e Zotit dhe çdo gjë që na rrethon neve dhe në ne dhe mbi ne është e Allahut të madhruar dhe se Zoti xhelleshanuhu është ai i cili ka krijuar çdo gjë tebareke ve teala Pra i dëshmojmë atij se atë adhurojmë dhe atë falënderojmë dhe te ai pendohemi dhe te ai kthehemi dhe te ai kërkojmë shpresë dhe shpresojmë nesër në ditën e gjykimit kur dalemi para të madhit Allah Azza wa Gjell pra bëni istigfar për vetveten e juaj familjet e juaj dhe për krejt muslimanët se Allahu është falës i mëshirshëm estakfiru Allahe li wa lekum wa li sair il mu'minine min kulli dhenbin fa estakfiruhu innehu hu al gafuru rahim من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامه وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى Edhe mbi të gjithë ata të cilët i ndjekin dhe trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj vëllezër musliman, fjala më e mirë është fjala e Allahut të madhëruar tebareke we teala. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu teala alaihi wasallam. Dhe se çdo risi është e papranuar te Allahu i madhëruar. është bidat dhe çdo bidat dhe risi të çon në dalalet të çon në humnerë pastaj të nderuar vëllezër musliman i jemi shumë falënderues Allahut të madhëruar i cili na ka drejtuar i cili na ka udhëzuar i cili na i ka hapur sytë tonë dhe ne shofim me ta na i ka hapur veshët tonë dhe ne dëgjojmë me ta na i ka hapur zemrat tona dhe ne logjikojmë dhe analizojmë me to, na i ka hapur ndjenjat tona të mbrendshme dhe e kuptojmë realitetin e dinit tonë, e kuptojmë se Kurani është i plotë, se syneti i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallem, është i përmbledhur dhe ka marrë fund, puna e dinit të Allahut azze ve xhel, nuk ka diçka çka mund të shtohet në din të Allahut, pa, e as të pakësohet, Në asnjë mënyrë, tha ndryshe, ne jemi të kënaqur shumë dhe të lumtur që dini i Allahut azze ve xhel, është i plotë dhe është i përkryer dhe është i saktë dhe është Zoti i kënaqur me këtë din që ne ta mbajmë këtë din ta praktikojmë këtë din të jetojmë me këtë din të shkojmë Allahut te Allahu i madhëruar dhe ta takojmë atë me këtë din Pastaj, të nderuar vëllezër dhe motra musliman, jemi në fund të këtij viti, gjegjësisht në prag të këtyre festave, të cilët i festojnë në katër anë të botës njerëzit dhe mjerisht nganjëherë edhe jomuslimanët. Ma konkretisht, jemi në prag të festës të ashtuquajtur festa e vitit të ri, ku mjerisht dhe fatkeqësisht ka depërtuar kjo festë edhe të shumë shtëpia dhe në gjire në shumë familjeve besimtare dhe muslimane të cilat të njësojnë Allahun e madhruar të barek e vëtala dhe besojnë pe i gamberin sallallahu aleyhi wa sallem pe i gamer dhe të dërguar të Allahu të madhruar shumë njerëz bëjnë vepra të cilat nuk i analizojnë Shumë njerëz nuk ua dinë peshën dhe fundin dhe frytet e negative të cilat mund të ketë një vepër të cilën e bajnë. Dhe kjo është rezultat i mosnjohjes së tyre realitetin e dinit Allahut Azza wa Jall. është rezultat i mosnjohjes së tyre vërtetësinë e sheriatit të Allahut Azza wa Jall nuk e njohin dinin e Allahut tha ndryshe shumë herë e bojnë të mirë atë çka mendja e tyre ua bon të mirë dhe e bojnë të keqe atë ça mendja e tyre ua bon të keqe e kjo do të thotë me një fjalor tjetër me shtuar në dinin e Allahut dhe me hjek nga dini i Allahut, simbas qefit dhe kokës tande, dhe simbas unit dhe epshit dhe mendjes tande. Dhe kjo, do të thotë krejt ndryshe, se dini u qenka qysh po ta kan ty, e jo qysh ka thanë Allahi i madhruar tebareke ve teala. Ne i kemi besuar Allahut të madhruar dhe nga imani dhe besimi që kemi në Allahun është se dini jonë ka marrë fund, është përkryer dhe plotësuar para 14 shekujsh dhe nuk kemi nevojë për gjëra të reja për t'i futur në dinin tonë. Festimi i vitit të ri është një festë e cila e kundërshton sheriatin e Allahut e kundërshton islamin. Festimi i kësaj feste dhe festave të tjera, të mëhershme dhe ato që vijnë ma vonë, që vijnë ma vonë, janë në kundërshtim të plotë me parimet e sheriatit të Allahut të madhruar. Dhe se muslimanët nuk kanë vend as hapësirë të festojnë ato festa kujdo qofsh qofshin ato. Kjo festë e vitit të ri nuk ka të bëjë me islam, as për as për së afërmi as për së largti. Nuk ka të bëjë as me të krishterët, të cilët mjerisht e festojnë këtë festë me të madhe. Nuk ka të bëjë as me evrejtë, të cilët fatmirësisht nuk e festojnë këtë festë, nuk ka të bëjë, as me budistat, as me zjarrputistat, dhe me shumë kënd në botë nuk ka të bëjë, por ka të bëjë me një fe të vjetër pagane, të evrop të evropianëve të vjetër. Fe e vjetër pagane, festë e tyre e vjetër dhe e vjetër, para depërtimit të krishterizmit në Evropë, por mjerisht ka depërtuar pastaj edhe në Evropën e hershme të krishterë, dhe më vonë është bërë edhe festë e tyre, ani pse nuk e kanë në zemër të dinit të tyre, por megjithatë e festojnë dhe e numërojnë një nga festat me rëndësi, të cilat i festojnë gjatë vitit. Sidoqoftë, le të jetë ajo apo kjo, Për neve muslimanëve është me rëndësi se ne muslimanët nuk kemi hapësirë ta festojmë një festë të tillë. Allahu i madhëruar ka thënë në Kur'an: "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu." Për çdo ymet, për çdo shoqëri kemi sjellur festa, bajrame, festa të cilat ata i ndjekin ato I festojnë ato, pra ata të cilët i përkasin kësaj feje, gjithsesi kjo festë i përket fesë së tyne, le ta festojnë ata, nuk kemi punë me ta, ata e kanë dinin e tyre, fenë e tyre, ndërsa ne kemi fenë tonë, qysh na ka mësuar Allahu i madhëruar në Kuran. Por, u drejtohemi muslimanëve tanë, vëllezërve dhe motrave tona, të cilët i përkasin fesë tonë, nuk kanë vend ta festojnë këtë festë në shtëpiat e tyre, as në shoqërinë e tyre, as, askund. Dhe se festimi i kësaj feste është haram i madh, shumë më i madh, sesa çdo mëkat tjetër të cilin e bën njeriu gjatë jetës së përditshme. Ne e kemi të qartë, shumë të qartë, se haramet e mëdha janë të mëdha dhe shumë të mëdha, por festimi i kësaj feste apo cilësdo festë tjetër është haram më i madh dhe ka peshë më të madhe te Allahu sesa çdo haram tjetër që e bën muslimani, sepse thjesht dhe shkurt dhe qartë harami apo kryerja e ndonjë harami e bën muslimanin fasik, e bën muslimanin mëkatar të madh, gjynahqar, por nuk e nxjerr atë nga dini, ndërsa festimi i kësaj feste dhe festave të tjera ka shansë reale dhe shumë të madhe me nxjerr muslimanin nga dini i Allahut krejt Me një natë, me një festë, mund të dalë prej dinit krejt. Po vëllezër muslimanë, prej belave të cilat e kanë goditur këtë ymet, në gjeneratat e fundit, të dekadave të fundit është se festat e krejt popujve thuajse të katër anëve të botës janë futur te muslimanët. Dhe sikurse muslimanët, po kanë nevojë dhe po ndiejnë një nevojë të brendshme shpirtërore për t'iu bashkëngjitur të tjerëve në festimin e festave të tyre me i madhëruar ato dhe me ndie një kënaqësi bashkë me ta në madhërimin dhe festimin e atyre festave dhe kjo nëse don të thotë diçka don të thotë se ne nuk jemi të kënaqur në mënyrë të plotë me dinin tonë thuaj ndash ndryshe se në dinin tonë paska mangësi dhe që ne kemi nevojë ta plotësojmë dinin tonë me festat e tjera. Pra duhet ta kemi parasysh, parasysh se çka jemi duke vepruar dhe çfarë pasoja mund të ketë një gjë e tillë. Pra, këshilla ime për vetveten time dhe familjen dhe muslimanët dhe vëllezërit dhe motrat muslimane është që ta kenë frikë Allahun e madhëruar tebareke ue teala. Zaten pejgamberi alejhi selam na e ka tërhequr vërejtjen moti shumë moti dhe shumë moti para 14 shekujve se ne, se ne jo ata që kanë qenë atëherë, por ne sikurse po don me na u drejtuar neve sot, me emër dhe mbiemër në këtë shekull 20 dhe 21, se ju ju njerëz, kini me ecur ferkem për ferkemi, ndaj dhe drejt, atyre të cilët kanë qenë para jush dhe keni me pasuar ata në çdo vepër të madhe dhe të vogël e ne jemi duke parë me sytë tonë dhe duke përjetuar edhe me veprat e tona për së gjalli atë që ka premtuar pejgamberi a.s. se do të ndodhur por ja që është duke ndodhur. Pra është një prej shenjave të kiametit që muslimanët t'i pasojnë të tjerët në festat e tyre. Keni frikë Allahun e madhëruar dhe mundohuni të ndikoni në familjet e juaja muslimanë. Mundohuni të ndikoni familjet e juaja se të keqen duhet ta quajmë dhe ta definojmë si të keqe dhe duhet ta kundërshtojmë dhe duhet ta luftojmë dhe duhet të përpiqemi që asaj t'i shmangemi vetë dhe ta shmangemi edhe atë nga të dashurit e tonë, nga familjet tona dhe shoqëria jonë, nga të gjithë ata me të cilët kemi kontakt dhe rrimë dhe bisedojmë me ta. E keqja përhapet shumë shpejt, e mira përhapet më ngadalë, por megjithatë nuk do të thotë se nuk heze nuk përhapet fare. Nuk ka qenë njohur festimi i vitit të ri nëpër familje dhe në vendin tonë dhe në shtëpitë tona nuk ka qenë njohur, por në dekadat e fundit është përhapur me të madhe saqë ka, pëshi, ka përfshirë çdo familje muslimane e tash duhet të jemi ne ata të cilët përpiqemi ta rikthejmë atë që ka kaluar gjegjësisht këtë virus i cili na ka kapluar ta largojmë nga vetvetja jonë dhe nga familjet dhe shoqëria jonë. Sot, ndoshta jemi pak, jemi me qindra të cilët nuk e festojmë këtë festë dhe ndoshta edhe jemi pak familje të cilat krejt si familje nuk e festojmë këtë festë, por kjo nuk do të thotë se nuk vjen numri i familjeve duke u rritur dhe individëve dhe i shoqërisë. Andaj, e kemi obligim nga i madhi Allah tebareke ue teala, që t'i dalim përpara, këtij dinit të Allahut, e ta mbrojmë nga bidatet e shumta dhe risitë e shumta, të cilat i bojnë hyxhum, e sulmojnë këtë din dhe ndryshe thuaj, të cilat kanë arritur dhe të depërtojnë, mrena në këtë din dhe në shpirta dhe zemrat e muslimanëve, e t'i nxjerrim ato tradita nga zemrat e muslimanëve, të jemi ne ata, të cilët i spastrojmë, zemrat e një numri sa më të madh të kësaj shoqërie, e sevapin e kem, te i madhi Allah, tebareke ue teala, sepse sa më shumë me u sprovuar muslimanët dhe sa më shumë me ndikuar në vetëdijesimin dhe rregullimin e shoqërisë dhe në vdekjen dhe largimin e bidateve, aq më të çmuar dhe më të ngritur dhe më të dashur, jemi te Allahu i madhëruar, Dhe zaten, kjo është kënaqësia më e madhe dhe ideali më i madh për të cilën jeton muslimani dhe që duhet të jetojë muslimani, t'ia bojë obligim vetvetes së vet, t'ia bojë parim dhe ideal se tanë jetën e vet, ka me kalu në din të Allahut, duke mbrojtur këtë din të Allahut dhe duke spastruar këtë din të Allahut, nga çdo shubhe e cila është futur simbas mundësisë dhe takatit dhe aftësive të cilat na i ka dhanë Allahu Azze ue Xhel dhe gjithherë dhe çdoherë duke kërkuar ndihmë nga i madhi Allah Azze ue Xhel që na lehtësojë Allahu tebareke ue teala e të jemi sebeb dhe shkaktarë e t'jav çelim sytë atyre njerëzve atyre të dashurve tanë e t'i largojmë nga dalaleti dhe nga humnera e cila e ka përfshirë dhe kanë ra në te mjerisht dhe kjo errësirë e cila e ka kapluar e, e nuk janë duke vrejtur ata e ndoshta kur ta vrejnë bëhet vonë por ne e kemi vrejt na i ka çelë Allahu sytë të jemi shkaktarë t'i udhëzojmë dhe t'i drejtojmë këtë milet dhe shpërblimin dhe sevapin e kërkojmë te i madhi Allah tebareke ue teala Allahu na bëftë prej tyre, ja Rabbel Alemin, e na rujt Allahu dinin ton, na rujt Allahu dinin ton, na rujt Allahu imanin ton, na spastroft Allahu shoqërinë tonë, ja Rabbel Alemin, pastaj vëllezër muslimanë, bini istigfar, për vetveten e juaj, dhe familjet e juaja, dhe për krejt muslimanët, se Allahu është falës, Allahu është i mëshirshëm, Allahu fal shumë, tebareke ue teala,